Exercise 10. You have been a subscriber to a Greek business magazine for some time. An employee in the marketing department is carrying out some market research among its regular readers. Each question you will hear is followed by possible alternative answers, which will be read out to you after each question. Choose the alternative answer which best applies to you. Οδηγίες συμπληρώσεως του ερωτηματολόγιου. Παρακαλούμε να σημειώσετε ένα χ στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σα. Στη συνέχεια, να το ταχυδρομήσετε σήμερα, χωρί να επικολλήσετε γραμματόσημο. Το ταχυδρομικό τέλο θα καταβληθεί από τον παραλήπτη. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σα. 1. Πώς προμηθεύεστε το περιοδικό «Επαγγελματικός κόσμος» γενικά. Είστε συνδρομητής? Το αγοράζετε από το περίπτερο? το βρίσκετε στην εταιρεία σας. 2. Πού διαβάζετε συνήθως το περιοδικό «Επαγγελματικός κόσμος» στο σπίτι, στο γραφείο, αλλού. 3. Προτιμάτε να κυκλοφορεί το περιοδικό «Επαγγελματικός κόσμος» κάθε μήνα, κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα. 4. Φίλο. Γυναίκα, άντρας. 5. Ηλικία έως και 25, 25 έως 45, 45 και άνω.